Milesker inarrira izotz, Lanaland ardi hiliaren baliatzeko proiektuaren berriak eta ikerkenten eh, emaitzen jakinarazteko, seminario bat eh, eginda bai eh, baionan, e, joan den ostegunian atzo, proiektu hau e, dezagun, mugaz gaindiko POCTEFA, Europako programak dirustatzen duela, 2000 eta hasia eta aurten bururatu behar berdina. Lana land proiektuaren buru da Neiker Euskal Autonomia Erkideko laborantxata Oiangintzan Ikerlan Zentroa, unekin batean Departamentuko Laborantza Ganbara, Baionako Industria eta Merkatal gambara, Hegoaldeko Latsa Esnea Elkober eh, Ile Entrepresa, besteak beste zonbait izendatzeko. Patrik etxe garai eh, departamendu untako laborantxa gambarako ordea zira, laboraria ere, eta seminarioa jagaiki duzu, baina eh, mm, seminarioa pixka bat aipatu baino lehen, lehen galdera nulaz Patrik Etxegarrai, laborantxako arduradunek utzi dute ardi hilearen merkatua arrunt desegiterat, ondorioz eh, laborariak bortxatuz lurperatzerat beren ardi hilea edo erretzerat. Nola zortatu gira? Bai, egunon, lehenik behar da uh, eh, ezari zugizendatu dituzun partaide horiek, behar da ezari eskolerri elkargoa, departamendia eta alderdia ere. Horiek mhm. ere eta lan horietan eh, partaide dira. Gero nola sortatu gira, gure ardi ilia <clears throat> saltzen indien, ezkario eh, bena saltzen indien, apopres, 2008 eta edo 2000 eta gero hartio. Eta geroztik, Irozti markatuik ez da, horren joiten zen, Txinat edo Japonia edo urgun joiten zen, benan gure eilia saltzen indien halaike. Merke alimazen, merke. Eta guai badu bost pasei urte, gure ardi ilia ez dutela gehiu biltzen. Eta standena gure etxaldetan anitz hile bada, anitz leku hartzen du, eta merkatu ikesta. Ordean gu labantxa gamberan, kalkulan hasi gira, zerbait behar indela pentsatu, zerbait inbehartzela, mena soluzioneik ez gindien, egin gun ere ono ez du soluzionaik, benan, sekatzen ari eta denek elgarrekin, hego eskualdean ere gauza problematika bera bitzuten, ba, guai badira ikerketa atzu, eta menturaz, atera bide batzu, aterako dira, eta ondoko urtetan, uh, agian ba. Ikerketak eh, egin dira, eta horietan bazen hilearen garbitzearen arazoa nola konpondua eh, erraiten da, ez dela batere ekologikoa, eh, ura iniz baliatzen dela, produkto biziki bortitzak baliatzen dira, sailo hortan zerbait jakinduziak. Bai, ebe, zuge handu bezala, hile, ardi hilea behar balimada garbitu, pentsu dut, estela ez dela posible izain, gure ardi guzien nako. Gero, merkatu tipinio batzu, badira eta izain dira beti, benan, gauza, gauza, Ah, gauza tipiak izain dira beti, merkatu beharrezkoak, mena merkatu tipiak. Hordian behar da hatzeman zerbait, ardi hile hori garbitu gabe. Hordian, ene iduiko mementoan bi, bi soluzione balitezke, edo hunkailiak, hunkailu granule batzu, eben baliatzen halko diena edo bahatzeketan, edo, edo mahastietan, edo hola, edo hunkaile batzuk, granuleat, granulian ezagiz eta ile hori benan garbitu gabe, edo biharren soluzionia da, eben gure txaldetan, eben ardi ile hori eben boaiatzia albalima da, edo osoike eta gure ungarrikin eh, nahastia eta kompostatzia hunkailu gisa. Baina, uh, soluzione horren egun legia, frantzian legiak ez du permetitzen gure ben, ardi ilia eben kompostatzia. Zergatik? Eben, eh, ez da libro. Ez eh, da libro, eta egun uh, eh, behia uh, ikerketen egiteko uh, azparneko hirian hatzeman ditu, toki batzu, be, uh, eta hola, bena gure etxaldetan egun ez da libro e gauza horren egitea. Gero, lanien egira, biztan lena, eta DDPP eta servitxo bete hain bon, menturaz, egun batez, uh, Uh, libratuko dute, mena mementuan, ez da libro, gure iliak ebe etxaldetan unge jaiekin nahaztia eta kompostatzia. Mm, Odean, e, ene mm. iduiko, mm. soluzioneik eh, bakarra, igun, mentuaz posible dena, bena beharko dira hatzeman antreprizak gauza horien iteko, ebe gure ilia broiatzia eh, eta granule hunkailu, hunkailu batzun egitea granulean. Eta hori eh, onartzen dute? Hori posible liteke. Mm. Ez da garbitzeik, ez da, bon, soluzione bat da, benan, bon. Mm. Bon, denak, denek elgarrikin, denen artian, uh, zerbait soluzione behar dugu ratzeman, zer nahi xaz ez da posible, ben, homeste hile, ben, eskualerian eta gure departamendian, bon, hmm. zerbait ratzeman behar dugu. Mm. Bena, den, denak elgarrikin nahi gira, zerbaiten txekatzen. E, proiektuaren ikerketan ere, emanazinuten, poliesteraren edo plastikaren, ordainetako ere e, e, zerbait e, baliatzen alitaikela ardi hilea? Bai, hori ere, beste hiruaren posibilitate bat da, baina, bon, uh, nik ene lehentasuna eman ezake, ben, edo hunkailiak, eta gio biharrenik eben, uh, ungarriekin nahaztia eta kompostatziak gure etxetan. Hmm. Hale ere, atera bide, aipatu dituzun atera bide horietan, hale, eh, ardi hilearen lehen eginkiz, eginkizuna edo funtzioa baztertua edo ez da ikertua izan? <laughs> Be... Ardiak behar ditu moztu, urte usi izan, urte usi izan, urte usi izan, urte usi izan, urte eben, mozlea, uh, saria beden egiten indien gure hiletik, eta igun, uh, bon, biztan dena, estudio horietan, kundutan hartzen dela, halaik ez oma gostatzen den laborariari, Baina, bon, behin, behin behar dugu hatzeman atea bide bat, eta agian gure hilia baliatzen ahalko du gure etxaldetan biztan dena. Mm Gero badira merkatu tipi gatzu, hor edo agopa egiteko, edo badira, menan, uh, du sekula merkatu ekipi horiek ez dute ben gure boste junta zumei mila ardi departamentuntako hiliak baliatzen ahalko Hala, gada eh, hor asisa edo seminario hortan ere aurkeztuak izan direlak, beren baitaik jadanik eh, ba, merkatu hori hartu nahi dutenak asteko. Horiek aurkeztu dituzi ere. Bon, be, egur, ba, posibilitateak aipatu ditu, proposizioen atzu izan dira, gero, ben, ondoko egunetan agerik uh, eh, ikusiko, ez dut, uh, egun ez dut ono, ben, uh, eh, ez dut ertan al, ze, ze, zer eginen endun eta ze atrea bide hatzen egun. Ez da mirakuilu ikorduan, atera? Ez da mirakuluik, bena posibilitatea badira halaike, eta egun bazen, egun bat jende, ben, uh, baionan, et, uh, eta, bon, pentsut zerbait ateako dela halaike, eta, uh, ah, oai, baionako egun horrek ondorioak ukaintiela. Eta delako egun hortan eh, baziren enpresak eta pixka bat interesa erakutsi dutenak ardi zat? Bon, uh, ni egun guzia niz izan, bena bon, entreprizaik ez da ono in, bena gero kompazene bazea ben kooperatifa bat, kauzo kooperatifa, so anitz urtez eben eh, uh, izolatzeko eta baliatu dute e, ileekotxea, eta bon, guai duriz, e, hori, merkatu hori ere, ez da gehiago martxatzen, eben, izolatzeko ez dute gehiago ardi ilera, ilia e, ibili nahi. Gero, e, ardi ilia, problema da, gure agazen ardi ilia. Iduriz, ilia luzia da, eta zaila, gure kartireko ardien a du problema ekartzen. Beste uh, ardien ilia apoprez baliatzen dute. Benan hemen gure buru gori, buru beltzak eta latsa ardien iliak du problema handia ekartzen eta ez dute soluzionek mementuan. Atzo, baionan iraganden seminario hortarik nola atatzen zira? E, eh, bo, mena, espantxarekin. Espantxarekin, uh, eh, uh, eh, bai, Usteut zerbait atreako dela eta hunkailu horiek akutsi duztek, hanulia, bon, uh, bahatzetako, eta hola, da, ba, maresa, ba, maasti, eta benan merkatia bada, uh, deia zomeite resumetan egiten da, eta balimaira hemen antreprizak enteresatia dienak, eta biztena, finanzamendiak beharko dira, benan denak horzien, herri elkarua horzen, ben uh, departamendia, uh, Kargoa, denen artian menturaz eta entrepriza zumeit eta dugu ben zerbaiten egiteko. Patrik Etxegarrai, Departamentuko Laborantza Gambarako President Ordea, Esker Mila, parte harturik, gure gaurko goizberri saioan. Estalde hartio, mil esker.